السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس اليوبيتا كوين hichi كتاب chetu cha عمدة المرأة متن عمدة المرأة فضيلة الشيخ عادل الحمد وفقه الله تولي تلتشكوا حديثي مبيلي لو إن شاء الله تعالى أن حديثي أتاتو ميونغوني موهيزي حديثي مبزوكوانبا زين زنغمزية أحوال زمنمك قال وفقه الله عنوان أي حديث يميك عنوان أسمى لم تخلقي liqiyadati rijal lam tukhlaqi hukuumbwa liqiyadati rijal kuwaongoza wanaume kwa hivyo hii si kazi ya mwanamke haukuumbiwa kwa kazi hiyo kwamba uwashike wanaume ukiwapeleka wa inma talidil qadata wa turabbihim kazi yako we mwanamke ni kutuzalia viongozi sio wewe kwa kiongozi ha lakini mwanamke ndio anaotuzalia viongozi waturabbihim na ndio unaowalea watoto mpaka wakawa wakubwa wakawa viongozi fa'rifi makanaki sahih walzami jua mahali pako pasawa sawa wapi yafaa uwe walzamih na ushikamane napo mahali pako pasawa sawa uwepo wapi ni nyumbani kwa sababu hamuwezi kutuzalia watoto viongozi ikiwa mtakuwa mko nje uzurura huku mkizurura kule nani atalea kwa hivyo mahali pako pa usawa ni kuwa ndani ya nyumba yako mutulelee barobaro ambao kwamba watakuja kushika uongozi waongoze baadaye hii ndiyo kazi ya mwanamke sio kuwa yeye ndiye kiongozi wa kuongoza wanaume la hiyo haitakikani kisheria hiyo ndio unwani ya hii hadithi kwa hivyo hii masala ameitoa ndani ya hii hadithi asema mtume alayhi salatu wasalam an abi bakrata radiyallahu anhu qala abu bakra nufai' ibn al-harith ndio jina lake nufai' ibn al-harith radiyallahu anhu al-ansari ni mmoja katika masahaba wa kiansar wa madina radiyallahu anhu qala asema لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل إمن نفعيش ميمي كلمة بچو قوام بني مكسكية كمتومي صلى الله عليه وسلم سيكو يا فيتا فجمل فيتا فجمل فيلبيغانوا بين علي نمعاوية نعائشة رضي الله عنها نهيزي فيتا alikuwa ameuawa Uthman radhiallahu anhu Aisha alipokwenda umra au haja dhunna au umra akakutana na Talha na Zubair bin Awam wakashikana wakasema ni lazima tuende Basra tutake damu ya Uthman jamaa yetu wameuawa ambao Uthman radhiallahu anhu ni jamaa yao kwa kizazi lazima tu, Ali kwanza ahukumu hilo jambo tutekelezewe damu yetu kwa sababu tumeuawa tunataka damu tunataka qasas Uthman ameuawa wakafunga jeshi wakaelekea Basra na Ali akatoka alipopata habari kwamba jamaa waenda kupigana Basra na yeye akatoka wakakutana njiani wakakutana njiani ili vita vipigane baina grupu ya Aisha na Muawiya na Talha na baina Ali na Ammar na wenzake radhiallahu anhu hizi zilikuwa ni vita fulani zilitokea lakini kisha hazikupiganwa zikaghairishwa <clears throat> sasa Abu Bakr asema mtume alinambia maneno mimi yakaninufaisha sana wakati wa vita vya Jamal asema baada ma kitu an alhaqa bi ashab aljamal nilikuwa na mimi karibu kuingia kwenye hizo vita kufuata grupu hiyo ya kupigana mimi nikajitenga kwa sababu ya nasaha leo mtume <clears throat> kwa hivyo alipewa nasaha na mtume sallama asema na yeye akaikumbuka nasaha hiyo ndo ikajitenga na hizi vita walamma balagha hakuitaja nasaha yenyewe lakini alikuwa ni kuepuka fitna na hizi vita kwa hivyo hakushiriki hizi vita kwa sababu ya kufuata wasia wa mtume kisha akasema lamma balagha rasulllahi Allah sallallahu alaihi wasallam anna ahla faris qad malaku alaihim binta kisra mtume alayhi salatu wasalam alipopata habari kwamba alipokufa Kisra watu wa Furs walimtawalisha binti yake akawa ndo mwongozi kiongozi mfalme alikuwa ni Kisra ibn Shayrawi huyo ndo alikuwa mfalme Kisra ibn Shayrawi la Shayrawi ibn, ibn Kisra naam nimesema kinyume jina sahihi ni Shayrawi ibn Kisra Kisra ndo alikuwa ni mfalme sasa Shairawi ni mtoto wa Kisra huyu Shairawi alikuwa na tamaa ya ufalume akawaua ndugu zake wa kiume wote ili baba akiondoka apatie mwanamume aliyokupokea alafu akafanya mpango akamuua na babake Kisra hawa watu fursa eh huyu Shairawi akamuua Kisra ambaye ni babake alipomuua babake akatawala yeye Hushayrawi akachukua ufalme basi na yeye hakudumu kwa sababu gani hakudumu kwa sababu alipoingia kwenye utawala tu ni muda mchache tu Allah naye akamchukua roho <laughs> akamchukua roho sio yule babake kwa kutawala naye hakutawala sasa watu wakatazama familia ya ufalume hakuna wanaume wote washauawa na bwana walioko ni binti ambaye ni ukhti yake huyu bwana ndio aliyoko binti ya Kisra wakaangalia katika ufalme aliobakia ni mwanamke watatumtawalisha yeye khatamu ya nchi sasa mtume alipopata habari kwamba Kisra alipokufa alitawalishwa binti yake na huyo alikufa na ufalme wake ukatokomea kwa sababu alikosea adabu pia barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipopelekewa barua ya mtume alayhi salatu wasalam kumlingania kwenye Uislamu aliichana chana akaikata kwa madharau basi mtume akamwapiza akasema Allahumma mazziq mulka ewe Mola uchane chane ufalme wake usionekane tena na uyayuke kabisa ndo na yeye Allah akumbakisha apizo la mtume lilimshika na ufalme wake wote ukaondoka hata binti yake pia kukaa sana <clears throat> mambo yakazoroteka maana hakuna utawala wa kike mwanamke atawezaje kupeleka nchi nzima au daula nzima <laughs> haiwezekani kiakili kimaumbile kisheria yote haiwezekani mwanamke dhaifu atawezaje control nchi nzima <laughs> haiwezekani bila shaka naam <clears throat> ufalme ukaangamia wote ukaondoka kwa sababu alitawalishwa mtu sihusika na lile jambo sasa mtume alipopewa habari huyu mwanamke ndo ametawala baada ya babake qala akasema lan yufliha qaumun ولوا أمرهم امرأة خرجه البخاري والترمذي والنسائي mtume akasema baada ya kusikia habari hiyo hawatofaulu watu ambao kwamba wamewatawalisha wanawake mambo yao wawapelekee hao katu hawatafaulu watafeli watafeli watafeli na wallahi wetazama jambo lolote la mwanamume alilotoa mwanamke kulifanya lipi lilifanikiwa liko hatujui hata moja yote yamefeli ni uongozi ni utawala chochote amefeli utakuta umefeli si kama utawala wa kiume na bali haudumu utokomea yani subhanallah jambo hili hata fitra halikubali utakuta hata makafiri wale wenye fitra zao hawakubali utawala mwanamke kabisa na na utakuta daula zingine mpaka leo hii haruhusiwi kama mwanamke kutukwa nchi kwa sababu hawezi ataipeleka vipi nchi nzima mtu ambaye tayari mwenye mdhaifu lidhalika ukitawalisha mambo yako mwanamke idara zote za kiume mwanamke kunao majukumu yake sheria imemtawalisha afanye huko kwenye ulezi na mengine lakini masala ya kupeleka kazi za kiume hii haiwezekani kiakili wala kimaumbile wala kifitra wala kisheria ni ngumu sana mwanamume utakuta maumbile yake ameumbwa kuna kazi zake anazoziweza fulani na mwanamke utakuta maumbile yake ameumbwa kulingana na kazi zake anazozifanya tunapochukua majukumu ya wanaume yote lazima mwanamke ayatawala sawa kwa sawa mbona mwanamume ameweza na yeye lazima aweze hii ni utovu wa akili ni utovu wa dini ni utovu wa fitra ni utovu wa adabu yote kwa sababu haiendani na maumbile aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja Allah alimuumba na kazi yake na shughuli yake mwanamume ukimpa kazi anaopa mwanamke za nyumbani na ulezi wa watoto na ni hawezi hawezi mayasbir alayhi mayasbir alayhi hawezi maumbile yake ni hivyo na mwanamke ukimteka majukumu ya nje ya kazi ngumu za nje hawezi hata wakajifanya hawezi hawezi ni ngumu utamkuta haikosi kasoro kazi yake lidhalika mintapa mfano nendeni kwenye idara ya hukuma yoyote ambayo kwamba wafanyakazi wanawake ofisi zile msipitali ni ofisi za hukuma zozote tazama laini ya mwanamke andaye na savu mwanamke au airport tazameni laini inashughulikiwa na mwanamke ndio anahudumu alafu mwanaume ndio anahudumu tazameni ni ipi na haraka <laughs> bila shaka huyo mwanamke akihudumu mtu mmoja mwanamume ashahudumu watatu maana si kazi yake hawezi mayutika hadha tumteka mzigo ambao si wake asa utakuta mwanamume atashughulikia wanawake eh, wa, wa, wa, wa, raia kadhaa watatu wanne watano yeye ni mmoja tu twende kazi ya shughuli yote ambayo kwamba ni shughuli ya kufanya wanaume utakuta fil ghalib mwanamke hana nguvu huko yoyote na yeye atafanya kulingana na ile sharia daira ilompa nyumbani au kazi za kike fulani ambapo maarufu hizo kazi sana ushughulika ni wanawake hadha wazi ni maumbile Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema walaysa dhakaru kaluntha mwanamume si kama mwanamke hawafanani kabisa naam طيب في هذا الحديث فوائد اي حديث يكون فوائد اي حديث يكون فوائد منها اولا huyu binti kwanza kabla ya fawaid huyu binti Kisra imekuja kwenye Fathul Bari Hajar ametaja jina lake alikiitwa Bauran binti Shairaway binti Kisra Bauran haya majina ya kifursi ya kiajam si ya kiarabu Bauran binti Shairaway binti Kisra e, ibn Kisra ibn Kisra huyo ndo huyo binti mwenyewe aliotawalishwa na ufalume wala hakudumu ulikate katika wafalme wote na daula ya ufalme wake ukaondoka uka kabisa Kisra ukawa kama ulosahulika kwa sababu kupelekwa na wanawake naam الحديث أولا الحديث دليل حديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة حديث دليل كونيش منامك هوازي كتواليش وونغوزي haiwezekani kupewa mahali mwanamke ongoza haiwezekani mwanamke kutukua imara yani uongozi hukumu la uongozi haiwezekani haiwezekani kiakili kimaumbile kisharia yote wala alqadha wala mwanamke kuwa hakimu wa kuhukumu haiwezekani qat yeye tayari ni mpungufu wa akili watarajia hukumu yake itakamilika ikiwa yeye ni mpungufu wa akili hukumu yake itapungua upungufu pia vile vile kuliko hukumu ya mwanamume wala hakuna hukumu yote mwanamke atatoa kwenye kadhaa itakuwa salama haikosi doa bila shaka maana maumbile yake pia yako hivyo kwa hivyo wale wanaokalifisha wanawake je hukumu la hukumu la qadhi au kadhaa zingine bila shaka ni utovu wa akili na utovu wa kufahamu na kutomuelewa maumbile ya mwanamke kwamba hawezi leje hukumu kwa hivyo hadithi dalil ni dalili ala tahrim ala anna almar'a kwamba mwanamke la tali al-imarata wala al-qadha hafai kisharia kutawadhisha au kutawalishwa uongozi wa kupeleka kitu au kufukuwa kadhi sasa hizi kelele zinaopigwa na watu leo ambao wanasema wao wanajua sharia wasomi wa Kiislamu wanaotangaza kwamba oo oh, yawezekana mwanamke kuwa kadhi sijui kuna nchi zingine zimewafanya wanawake kadhi hawa watu wana upungufu wa akili upungufu wa akili na upungufu wa dini wallahi kama ni mtu ana akili timamu azisema maneno haya wallahi kama mtu ni mu'min sawa hasemi maneno haya abadan abadan haiwezekani mtu aliyokamilika akili yake na dini yake kuzungumza hawa watu wa pungufu wa akili na dini ndio maana shetani ndio aliwatuma wawachochee wanawake ati mwanamke aambiwa aende akaombe kuwa kadhi akaombe kuwa hakimu akuhukumu watu uliona wapi haya bila shaka huu ni ukosefu wa maadili na ukosefu wa adabu na heshima na dini yetu ya Kiislamu na hawa mara nyingi watu ukiwatazama wao wenyewe ukiwaona utaona matovu wa adabu hawana adabu hawana heshima ndio utakuta wanazungumza maneno kama natas ukiwaona utaona wazi sira zao manhaji zao wanavyoishi maisha yao utajua ni watu wakosefu wa heshima ndio wanavyozungumza maneno haya ثانيا faida ya pili katika faida za hadith وفيه أنها حديث دليل kwamba mwanamke la tuzawiju nafsaha hawezi kujiozesha nafsi yake ikiwa hakukalifisha wilaya yote hafai kuongoza chochote ina maana pia hafai kujiozesha kwa hivyo hadithi dalili kuonesha maana alwali hii ni aina ya wilaya hawezi kuwa wali wa nafsi yake akajiozesha mwenyewe kabisa kwa hivyo mwanamke la tuzawiju nafsaha wala tali alaqda ala ghairiha wala yule mwanamke hawezi kuwa yeye ni wali wa kumwozesha mwingine hawezi kujiozesha mwenyewe nafsi yake na ikiwa hawezi kujiozesha nafsi yake ataweza kumwozesha mwingine na mwingine pia hawezi lidhalika mambo yote mawili haiwezekani kisharia mimi sizungumzii kanuni hapa wala sharia za watu ah nazungumzia sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyotaka mwanamke hawezi kutukua jukumu kujiozesha mwenyewe wala kuruhusiwa kisharia kumuozesha mwenzake mwingine mume au mke haiwezekani wali ni mwanamume bila shaki na mwanamke nawe mkubwa mpaka awe mzee miaka 100 hawezi kujiozesha mpaka mwanamume ndio ima imamwane au mjukuu wake au ndugu yake wa kiume au ammi yake ghairi au babake naam hao ndo wanaweza kumwozesha na wengineo wale mawali wanaojulikana bila ya wali hakuna ndoa hata kama ni mkubwa vipi tatu faida ya tatu wafihi anna almar'ata idha waliyat amran hadithi dalili kuonesha mwanamke akiongoza jambo lolote lan yuflih hadha al-amr hilo jambo halitofaulu kulingana na habari aliyotupa mtume wewe waona ha tena ni bora huyo uko hodari mashallah kushinda wanaume alikudanganya nani alikudanganya nani ha, ha. hakuna mwanamume ambaye kwamba atashindwa na kazi hizo abadan dhalika ina maana wewe hujapambana na wanaume sawa sawa eh ndo maana ukasema waje hukumu ile wanawake walijua zaidi la alqaida alasl ni hivyo ni kwamba jambo lolote anna almar'a idha waliyat amran mwanamke akiongoza jambo lolote lan yufliha hadha alamr halitofaulu jambo hilo kwa sababu mtume asema lan yufliha hatofaulu kwa hivyo madamu mtume wetu amesema haitofaulu na sisi twasema halitofaulu hilo jambo madamu mwanamke ndio dereva naloliongoza bila shaka yahitajia wanaume waweko mbele alafu mwanamke kama atachangia kwa maoni hayo mambo mbali maoni haina neno kuchangia lakini kwamba yeye ndo mwenye kukata jambo lidhalika nyichunguzeni jambo lolote linaongozwa na mwanamke wallahi halikosi kasoro na mara nyingi lavunjika na nyinyi kama msadiki tazameni jambo la ndoa tu linalotokea huyu mtoto wake atakumuoa mtoto huyo ikiwa upande wa mwanamume watapeleka poso na kuongoza mambo ni wake na upande wa ule binti mwenye kuolewa atakupeleka hizo zote shughuli ni waki tazameni ile jambo mara nyingi hanguka mara nyingi hufeli kukatokea ngombano kukatokea nizaa kwa sababu wanaume upande huko hawezi kukata jambo na wanawake upande huko hawezi wanaume upande huko hawezi kukata jambo sasa jaa dawa nini huku utumwa wake na huku utumwa wake <laughs> subhanallah shili baqi sasa watarajia nini hapo lisipofaulu ndoa ile ikaharibika wamlaumu nani usimlaumu mtu kwa sababu mtume wako ashakwambia kitambo jambo akiwatiwa hawa huwa huwa kubwa likaharibika likakosa ila ili kila huyu ukamkuta uteta upande wake na ule mwanamke lakini wangekaa wazee wewe mzee upande wa mwanamume wakakaa na wazee upande wa mke wakakaa wakazungumza wakamaliza wakishakumaliza kila mmoja ndiye amwambie mwanamke wake خلاص angalikuwa mambo yanakwenda vizuri wala hayana nizaa wala hayana lolote huyu mwanamume mzazi wa kiume akirudi nyumbani amwambia mke sikiza barabara wangu shamtakia mtu we tarehe fulani huoa na ule mwanamke akirudi kwake yule mzee ambaye haya binti yangu tarehe fulani wewe ukolewa na mimi nishamkubali fulani wa khalas utakuta mambo yangekwenda vizuri na mambo yakafanikiwa vizuri na ndoa zingekithiri zikawa nyingi lakini leo ndoa ziko chache kwa sababu ya usumbufu wa kina mama oh bado oh bado mume hambiwa bado mke hambiwa bado oh kuna kadhaa Oh kuna kadha umuru kathira kwa sababu tumetukua khatamu za mambo tumewapa wao sasa sisi wanaume tumekuwa tuangalia hadha lishkal na hilo jambo likifeli usimlaumu mwanamke jilaumu wewe kwa sababu mtume ameshakwambia usiwatie litafeli wewe umewatia likifeli usimlaumu mtu tatu au ya nne faida ya mwisho ya hadithi wafihi anna amra alwilaya khasum birrijal hadithi ndalili dalili kuonesha kutawala ni jambo hasa la mume basi mwanamume peke yake ndo anayeongoza mambo amra alwilaya jambo la wilaya kutawala kuongoza kitu jambo hilo ni khasum birrijal ni hasa kwa waume peke yake li'annahum afdalu minan nisa kwa sababu sharia imemtukuza mume kuliko mke ndio ikampa majukumu ya kuongoza hizo ndio faida nne ambazo zinapatikana kwenye hii hadithi twende hadithi ya nne asema unwani ya hadithi الشيخ وفقه الله احذري من التشبه بالرجال jitahadhari ewe mwanamke kujifananisha na wanaume tahadhari na hilo jambo fa innahu yamsahu shakhsiyatak kujifananisha na waume itaondosha uke wako utaitwa mke dume mwisho utaitwa mke dume kila mtu atakukuoa kiangalia ili mfahali maumbile tondo ya kike sallallahu alaihi wasallam mavazi yake ya mume mikato yake yenyewe kama mume uvaa kama mume sasa ni mke tena utakwenda kumposa lidhalika ukifanya jambo hilo yamsahu shakhsiyatak itaondosha shakhsia yako ya uke haitotambulikana tena mwisho utaitwa jike dume wa hadha ghalat bila shaki عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انبكي ابن عباس رضي الله عنهما سيما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalaani wanaume wa kujifananisha na wake walmutashabbihati minan nisa'i birrijal na wanawake wenye kujifananisha na wanaume wao pia wamelaaniwa wote wawili jinsi zote mbili mwenye kujifananisha na jinsi nyingine amelaaniwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Bukhari wa Abu Daud wa Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ahmad hao ndio walipokea hii hadithi kwa hivyo hadithi imekuja kukemea na kulani laana اللعن كلاني منين معنى اللعن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله نمت كفكوزوا na kuepushwa na rehema ya Allah hiyo ndo maana laana ukiambiwa Allah amemlaani fulani au mtume amemlaani fulani yani amemwomba Allah amwepushe na rehema yake na mtu akiepushwa na rehema ya Allah huyo ashaangamia kwisha waliaadha billah vipi wewe unaweza kuishi chini vipi utaishi ukose rehema Allah utaishi vipi dunia hii rahmatullah ikikuondokea uta, utaangamia saa hiyo hiyo ufariki waliaadha billah lidhalika laana kitu kikubwa cha hatari sana lazima tuogope laana na watu gani wamelaaniwa ni wanaume subhanallah yani mtu ameumbwa mwanamume fahali sawa sawa asiridhie aone ana haki ya kuwa mke taka kuwa mke waliaadha billah ase aende avae mavazi ya kike atembee kama mwanamke waliaadha billah abadilishe maumbile yake kama ya kike nasallallahu alafia wasallam na mwanamke naye ameumbwa maumbile yake mwanamke asikinae na kile Allah alichomuumba aseme ah yeye ah ajisikia kuwa mwanamume utajisikia vipi kwa mwanamume na mwanamke waliaadha billah a'udhu billah hizi ni fikra za kishetani ndio utakuta haya masala sasa yanatapakaa kwa kujua au kutojua baadhi yetu twasema ah nchi fulani ndo zina tabia hizi lakini hatujui kwenye jamii zetu zaanza kuingia bila kujielewa si tuwaona wale wengine kule nje lakini hapa hapa kwetu yameanza ya mambo sallallahu alaihi hapa hapa kwetu kwa hivyo Allah Allah hili jambo lina laana wewe umeumbwa mwanamume tosheka na ukinai usikosoe Mola wako kukuumba mwanamume yanajua zaidi usiridhishwe na hayo utefute maumbile ya kike watafutie maumbile ya kike watakufanyia nini maumbile hayo waliaadha billah yani shetani subhanallah kimgeuza mtu ah huwa, huwa duni sana fikra huwa duni akhlaq manake mimi sijawahi kusikia hata kama kuna hayawani atamani kuwa mke hayawani ushaona fahali wala punda fahali la nyati litakuwa mke <laughs> hakuna bali kila hayawani ajisikia vile vile vile alivyomuumba Allah ndo ajisikia hivyo fahali la ngamia limegeuka likawajike hakuna mambo haya lakini angalia maajabu haya kuja kufanya mwanadamu ndo Allah akasema bal hum awal inhum illa kal an'am bal hum awal ni wapotevu binadamu kuliko hayawani na kweli wallah maana hayawani hakuna jike dume kwenye hayawani hakuna jike dume kwenye hayawani lakini kwenye binadamu <laughs> wako wengine waume kama wake wengine ni wake kama waume waliaadha billah tena kwa kujifananisha si kwa kumuumbile kwa kujifananisha hii ni tabia mbaya amelani mtume alayhi salatu wasalam fi hadha alhadith fawaid hadithi ina faida kadha awalan faida ya kwanza alhadith dalil alhadith dalil fi hadith dalili ala تحريم tashabbuh alrijali بالنساء والعكس نكينيومeche hadithi ni dalili ala tahrimi tashabbuhi rijali bin nisa kuharamisha wanaume kujifananisha na wanawake wal aks na kinyume chake yani na wanawake kujifananisha na wanaume wote wamelaaniwa wote hawa wamelaaniwa kujifananisha kwa aina yoyote kujifananisha kitabia kujifananisha kimaumbile yote haya makosa kisheria kila jinsi kujifananisha na mwenzake kitabia au kimaumbile yote yankatazwa pili faida pili ya hadith وفيه أن التشبه بالرجال من النساء والنساء بالرجال كبيرة yaonesha hili dhambi la mtu kujifananisha mke na mke kujifananisha mume ni dalili ya kuonesha ni kabira hili ni dhambi kubwa kwa nini liurudi laan kwa sababu mtume amelaani kwa hivyo dhambi lolote lilokuja laana kulihusu hilo dhambi maana yake huwa ni kabira min kaba'ir dhunub kwa hivyo wale wanaume wanaojifananisha na wake wajue haya madhambi makubwa na wale wanawake wanataka kujifananisha na waume wajue pia madhambi makubwa haitakani kwa sababu kumekuja laana kwa hicho kitendo tatu faida ya tatu wafihi hadithi dalili anna tashabbuha ya kuonesha kwamba kujifananisha yashmalu ya kusanya yatanganya alibasa mavazi kwa hivyo kujifananisha kimavazi yaingia mwanamke hafai kuvaa mavazi ya kiume ambao ni hasa yao ya wanaume na wanawake na wanaume hawafai kuvaa mavazi ya wanawake ambao ni hasa kwa wanawake haiwezekani itakuwaje wewe uvae mavazi ya maumbile ya kike waliaadha billah la yajuz na kila mmoja ana nguo ambazo zaendana na maumbile yake utakuta mwanamume ana nguo zake zinaotoshana na maumbile yake na mwanamke utakuta kuna nguo zake zinaoendana na mwili wake na maumbile yake hakuna mwanamume kutukua nguo za wanaume kuvaa ukahumtambui mke ni mume waliaadha bila na hakuna mwanamume kutukua mavazi ya kike kuvaa yote ni haram kwa hivyo inakusanya al-libas pili wazina inaingia kwenye mapambo kila mmoja ana mapambo yake mwanamume ana mapambo yake mwanamume anaweza kupaka manuketo aweza kujifukiza kwa udi kulingana na hali eh haya mwanamume ufanya mavazi haya mapambo haya na mwanamke ana mapambo yake mwanamume anaweza kwenda kujitia marangi kwenye nyuso kaitia marangi kati ya yao kati. Hivyo bila haya mazina hasa linisa kwa hivyo haifai kujifananisha na wanawake kwenye kujipamba pia na mwanamke vile vile haifai kujifananisha na mwanaume kwenye zina mapambo na vazi kabisa itakuchanganya zote allati takhusu nisa ambao ni hasa kwa wanawake na wanawake vile vile tatu wakadhalika la yajuzu tashabbuhu bil kalam haifai kufananisha jinsi hii kwa wengine kimazungumzo mwanamume hafai kunena kama mwanamke tukuta mwanaume mzima uzungumza kama mwanamke yule yadha bila majuz hapa ifai walmashi na kwenye kutembea umkute mwanamume mzima tembea kama mwanamke na sallallahu alaihi wasallam majuz hapa na mwanamke vile vile hafai kuzungumza kama mume piga mioyo utamkuta mwanamke <laughs> subhanallah siku hizi wanawake utastaja wana mayoe kuliko wanaume utafikiri sokoni na kumbe huzungumza kawaida eh lidhalika mwanamke afai kuinusha sauti mbele ya wanaume kabisa la yajuzu itlaqan kuinua sauti kwa mwanaume kabisa kwa sababu hiyo si tabia ya wanawake kupiga makelele kuinua sauti kucheka kwa kelele mayajuzu hadha mama rijal na, na wanawake hawafai pia kutembea kama waume tembea namna hii ni kifua mbele kama mwanamume udhu bil majuz hapa mwanamke akitembea anajikunja kwa sababu mbele lake ni aura mpaka ajistiri hata kwenye kutembea sitembee kama mume mwanamume ana mtembeo wake wa kiume na mwanamke ana mtembeo wake wa kike kwa hivyo kila mmoja atembee kulingana na maumbile Allah alimuumba sio mwanamke ajivunje vunje atembee kama mwanamke mwanamume kweli atembee kama mwanamke waliaadha billah na wanawake wajikazanisha watembee kama waume la la kila mmoja atembee kulingana na maumbile yake Allah alivyomuumba pasina kutoa kashfa kukashifu ule mwili na kutaka kufitini wenzake isipokuwa watu fulani illa man kana dhalika min asli khilqatihi yule ambaye kwamba maumbile yake mwanamume huyu maumbile yake kama kike kike basi huyu maumbile tafani hatutomlaumu hatutomlaumu eh kwa nini kwa sababu maumbile yake ya kujimwaga mwaga ya kuvunjika mwanamume wengine utakuta kidogo wamerejea regea viungo makima umbile maskini eh lakini sharia kuwalaumu tutawalaumu lakini sharia yasema wa inna ma yu'maru bitakallufi tarki tutawaambia wewe kazaneni kuna kujiachilia chilia chapa chapa kidogo kazana ana, ana saa zote kionekana vile anakazanishwa anakazanishwa mpaka tazoea atakazana fa illa yaf'al asipo kama aweza kujipindanisha akaacha kujipindanisha kwa kusudi dakhala fil hadith ataingia kwenye katazo wazi kwa hivyo saa nyingine kunao wanaume wana kasoro kama hizi kidogo kimaumbile kama viungo vao havishikishiki si kama vya kiume au kutembea kwao kidogo kuatia walakin shakashaka wanaume kama hawa saa nyingine huwa maumbile upatikana lakini sina yani si wengi wanadhara khas lakini tusimwambie yule mwanaume jisalimishe kwa maumbile hayo uwe kama mwanamke la kila tukimwona tumwambie eh, kazana hapa acha kufanya tabia za kike haya kazamka changamka umkazanie kazanie mpaka awache ikiwa aweza kukazana mpaka akakazana akaacha kujipinde kujikaza tutam, tutamlaumu hapo tutamwambia oh, usijifananishe na wanawake lakini ikiwa amejaribu amejaribu hawezi hawezi ndio hivyo hivyo basi huyu maadhur maadhur huenda sengine ana kasoro fulani kwenye mwili maadhur madamu amejipinda kujikazanisha na nshindwa na mwanamke ni hivyo hivyo akiwa kuna mwanamke anayotembea kama fahali ujisemea kama mwanaume ifanya mambo yake kiume kiume tu la lazima tumuonye eh hey, wewe mwanamke sha haya usifanye tabia hizo za kiume achana nazo wa hakadha lakini ikiwa maumbile yake yamemshinda ndio hivyo amejaribu amejaribu ameonywa amekazanishwa aregee kama mwanamke hataki haku, haku, haikubali maumbile yake basi huyu mtu maadhuru lakini hali hizi kwenye jamii si nyingi huwa ni chache sana hadhi qudratullah kuonesha Allah anaweza kuumba anavyotaka subhanahu wa ta'ala si aibu lakini ni aibu ikiwa aweza kujikamilisha akaacha hilo jambo ah hapo tamlaumu hakuna kuregea regea kazana na mwanamke tumwambie hivyo ala kulli hal kwa hivyo ikiwa haiwezekani amejaribu amejitahidi kuondosha tabia hiyo ameshindwa maumbile yake basi huyu ni maadhur kisheria ya mwisho faida ya mwisho ameitaja an-Nawawi rahimahullah sema an-Nawawi ذكر النووي أن المخنث الخلقي yule mtu mukhannath khunth yani mukhannath ni mtu mwanamume kama mwanamke mwanamke huitwa mukhannath kisheria sasa wale mukhannath wa kimaumbile sio kujifananisha mwanamke maumbile yake yuko hivyo ameregea regea kama mwanamke nao yasema watu kama hao la yattajihu alayhi lawm hatuwezi kuwalaumu kwa sababu maumbile yao ni hivyo na wamekazanishwa hawakazani kile kikazanishwa wako kama uji hawakazani sasa utamlaumu vipi mbele yake ni utampa udhuru utampa udhuru lakini asema ibn hajar lakini haya maneno si moja kwa moja asema ibn hajar hadha mahmulun ala man lam yaqdir ala tarki at-tathanni hii itachukuliwa kwa ule mtu ambaye ameshindwa kuacha tabia za kike watakasur na kujivunja vunja fil mashi kwenye mwendo ameambiwa kazana ameshindwa amejaribu kujikazanisha kila kijikazanisha anregea hivyo hivyo basi huu maumbile yake tusije tukamuua baadaye kwa kukazana sana la na'dhuruhu na'dhuruhu lidhalika utakuta ama khuntha kisheria wamekhafifishiwa baadhi ya mambo kama jambo hilo kama hawezi wamekhafifishiwa hijab na mwanamke anaweza kukaa na wanawake kidogo wakakaa kaa wakazungumza maana khuntha ni ma irba hana shahwa kabisa ghairi ulil irbati min ar-rijal Qur'an FM wale ambao kwamba wanaume hawana shahwa kama hawa sheria imekhafifisha mwanamke hijabu na wao yani aweza kuacha hijabu mbele yao maana hawana shahwa hawaogope lakini akianza kutakuwa ukionekana yule mwanamume anaanza kubadilika badilika anaanza kujua kujua aura za wanawake la hapo lazima afukuzwe kwa wanawake atolewe asiruhusiwe kukaa wazi kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliingia kwa Ummu Salama akamkuta khuntha amekaa pale ndani akamkuta na ndugu yake Ummu Salama aitwa Abdullah bin Abi Rabi'a Ummu Salama amekaa na ndugu yake wa kiume na huyo khumsa yuko Mtume akiingia akamsikia yule bwana usifu wanawake amwambia yule ndugu yake Ummu Salama eh kesho mkiftahi Taif na kuhusia usikose wasichana wa fulani Abdullah bin Ghailan amwambia Abdullah bin Ghailan ana wasichana wazuri kisha akamwambia uzuri wao wana miili minono minono wanono sasa eh mtume kitahamaka kiingia msikia huyu bwana asifu miili ya wanawake akamwambia Ummu Salama la yadkhulu hadha alaykunna ba'da al-yawm kuanzia na leo usitakumwona tena nyumbani kwangu haraka haya kivipi kwa sababu mtume amesema huyu huenda huyu si khuntha ajijifanya khuntha tukamwachilia kae na wanawake kumbe si khuntha itakuwaje anaweza kusifu miili ya wanawake wajua zamani urembo wa mwanamke ulikuwa ni unono si wembamba si mambo kama leo sasa akamwambia ukifutahi taif tafuta wale wanawake wanonoa nono na babao fulani sasa mtume aliposikia usifu miili ya wanawake akamwambia Mu Salama kuanzia na leo sitaki tena kumuona huyo anaingia kwenu ina maana huyo anao shahwa kwa sababu kama yeye hana shahwa hangetamani miili ya wanawake akahusia watu lidhalika mtume akamjua kutoka siku ile alikuwa anajificha ficha huyo bwana bali alimwamrisha na Madina akamtoa paka nje ya Madina singe tena Madina kwa sababu tabia mbaya huingia kwa wanawake akajifanyaye khunsa kumbe si khunsa. una shahwa na huona wanawake miili yao kija nje katoa habari huko e fulani mashallah fulani a'udhu billah fa hadha la yajuz lakini kama ni khuntha kikweli kweli hashtuki na mwanamke kabisa ah, basi hawa watu sharia imekafifishia waweza mwanamke kuonekana bila hijab na wao madamu hawana shahwa lakini mpaka kuhakikishwe kweli kwamba huo mtu ni khuntha kweli naam <clears throat> hizo ndo baadhi ya fawaid ya hiyo hadithi ya pili tuchukue na hii ya tatu tumalizie naona ni fupi asema hadithi ya tatu unwani yake anti ni'matun ala ahli baitik wewe ni neema kwa watu wako nyumbani mwanamke ni neema nyumbani ni neema si mateso wala si ukorofi kana vitakidi baadhi ya watu mwanamke ni ukorofi la mwanamke ni neema kwenye nyumba fala tanqalibi niqmatun alaihim usigeuke ukawa mateso al-aslu ni kiumbe mzuri nyumbani kuweko lakini ukiwa na tabia mbaya utaifanya nyumba ya mateso matupu hapo ndani kwa hivyo wewe mwenyewe ndo unaweza kuwa mzuri na nyumba yako ikawa mzuri au ukawa mbaya na nyumba ikawa mbaya kwa hivyo uamuzi wako mwenyewe mwanamke kitakurakibisha nyumba yake ama kitakuharibu <clears throat> an Aisha radhiyallahu anha qalat amepokea Aisha radhiyallahu anha sema jaatni imra'atun amenijia mimi mwanamke maaha bintan amechukua wasichana wawili watoto wake wa kike wawili amekuja kwa Aisha na yeye yule mwanamke amefuatana na wasichana wake wadogo wawili tasaluni ananiomba chakula falam tajid indi ghaira tamratin wahida nyumbani siku hiyo hakukuwa isipokuwa na tende moja tu ulikuwa kuna mbegu ya tende bai wa tende mmoja tu tende moja ndio ilikuwa imeko nyumba hakuna chakula na ni nyumba ya mtume alayhi salatu wasalam lakini akamwambia kuna hii chende moja tu ndio iliyoko asema Aisha fa'ataituha nikampa ule mwanamke wao wako watatu tende ni moja taliwa vipi asema nilipompa ule mwanamke faqasamatha baina ibnataiha akaiuma ile tende akaikata mara mbili nusu akampa binti yake mmoja na nusu akampa binti yake mwingine na yeye hakula chochote na yeye hakula chochote thumma qamat kisha akasimama yule mwanamke fakharajat akatoka akaenda zake Aisha akastaajabishwa sana radhiallahu anha ah mwanamke ashangaza wote wanandaa tende mmoja amemkatia watoto wake yeye hakula chochote akashangazwa fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mpaka mtume alipoingia fahadathahu Aisha akamuelezea lile tukio lilotokea pale nyumbani faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia man yali min hadhihi albanati shay'an yoyote atakaye kusimamia akatukua jukumu la kulea hawa watoto binti banati yani watoto wa kike mtu akajitekwa jukumu la kulea mabinti zake wa kike shay'an chochote katika usimamizi wote usimamizi wa kimalezi usimamizi wa kichakula usimamizi wa kitarbia fa ahsana ilaihinna alafu akawalea kwa uzuri wale mabinti akawalea kwa uzuri imekuja riwaya nyingine hadithi nyingine ya ya Jabir wa ghairi asema fa ahsana tarbiyatahunna wa addabahunna wa zawwajahunna riwaya Jabir imeongeza lafzi sema akawalea wale wasichana wake vizuri akawafundisha tarbia ya Kiislamu nzuri mpaka akawakabidhi waume akawaozesha katika hali hiyo ya wema basi hawa wanawake watoto wake wa kike kunna lahu sitran minan nar kesho kiyama hao binti zako watakuwa ndio kinga yako ya moto watakushufaia usiingie motoni watakuwa ni sababu ya wewe kutongia motoni kwa sababu umewapokea wale wasichana ukailea ile neema ukawalea vizuri ukawatia adabu nzuri mpaka ukawapa waume wazuri basi wewe minal faizina insha Allah kwa hivyo hii inaonyesha kwa mwanamke ni neema si mateso kwa sababu ni sababu ya kuingia peponi wewe ukimlea vizuri yule msichana ukamlea vizuri ukamkuza kwenye dini mpaka ukamkabidhi mume wallahi ni khairi kubwa sana nini khairi kubwa kwa hivyo yaonesha wazi fadhila ya kukafili watoto wa kiki imekuja riwaya lafzi nyingine kwamba mtume asema inda Ahmad amesema man ala jariyatani riwaya nyingine imetaja idadi ya wasichana wawe wawili kwa sababu mwanamke asema wawili pia nkuja na wasichana wawili na ile riwaya nyingine akasema man ala jariyatain atakayekulea wasichana wawili yani kuanzia wawili kwenda mbele watatu wanne watano wazi kwa hivyo hii thawabu iko kuanzia wasichana wawili kwenda mbele ukiwalea vizuri ukawapa tarbia nzuri ukawapa adabu ya Kiislamu nzuri sio kulea kwa chakula tu wakanona basi na kuwavisha nguo nzuri na nguo ile basi alafu khaluq zao mbovu la huku sikulea hizi thawabu mtaziona kubwa lakini pia zina kazi ni kuwalisha kimwili wale kimwili na uwalee kimoyo ule mwili wao upe chakula mwili wao ule alafu ule nyoyo zao hawa wasichana uwalee kwenye tarbia islamia sahiha mpaka wakabidhi waume ah basi inshallah wewe na wallah lao angelikuwa kina mama wetu leo hii ndio malengo yao na hii ndio fikra yao kutuinushia watoto wa kike mpaka kuwakabidhi waume wazuri wanawake wazo ah wallahi tungelikuwa tuko mbali mbali sana sisi hakwalina mateso haya tungelikuwa sasa alhamdulillah tushukuru lakini shida tumepotelea njiani kila mtu aona msichana msichana wake kumlea vizuri ni kumpa makazi mazuri na shughuli nzuri na mume mwenye pesa na mume mwenye chake hondo uzuri tunaoiwa sisi lakini uzuri huu ambao kwamba kesho utakuwa ni kinga yako ya moto hatutaki hatutaki sisi tutaka mambo mengine Said ibn Jubair ni kibari tabi'in alikuwa na wasichana wake wazuri sana alim min alulama siku moja akaja kuposwa msichana wake na bin, na mwanamume wa mfalme barobaro mfalme wa zama hizo alikuwa na barobaro wake ataka kuoa atakamki akaja kwa huyo mwanachoni Said ibn Jubair akataka binti yake akamwambia la siwezi kukozesha kijana wa mfalme pesa zote serikali yao wao mimi na wewe tungekimbilia eh mashallah hapa mimi nitakuwa sina khalas matatizo kwisha ndio fikra zetu akamnyima mtoto mfalme akamkataza alafu akamwozesha maula mtumwa wake alomwata huru ndo akamwozesha binti yake sisi tuweza subutu biri biri leo mtu afanye hivyo biri eh uangaliwa hey umetokea wapi mlango wako ngani sijui dirisha lako ngani nguzo yako ni ipi ukimaliza kupita kwenye nasaba huko utachunguza mambo mengine ehe mlisomea wapi kazi shughuli zake nzipi shughuli ya maana ama ni upuzi upuzi aweza kumweka swala ku ataweza kumweka mke huyu kumbe uwezo wao mwingine si uwezo leo unaoeleweka ni uwezo wa kuwa milionea labda wal iyadhu billah hadha ma na ndio maana sasa hayo si malezi yanayokusudiwa kwenye hadithi malezi ni ihsanu tarbia hata tuzawija huwezi kumhisinisha mtoto tarbia alafu ukamwozesha muhuni yani maana yake pia mume ukamtegulia mzuri asenda kamtesa ile msichana basi wewe minal faizin kesho akhira hawa wanawake watakuwa ni hijabu yako kwa moto rawahu رواه البخاري ومسلم في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى faida ya kwanza ya hadithi alhadithu dalilun ala fadli alihsan ila almar'a hadithi yaonesha fadla na thawabu za kumfanyia ihsan msichana mwanamke wa annahu sababun linnajati minan nar na kwamba kuwafanyia ihsan wanawake ni katika sababu za kuingia peponi mwanamke si kiumbe wa kutwezwa wa kudharauliwa na kudunishwa la mwanamke ni kiumbe wa kuheshimiwa na kukirimiwa maana ni mama wa kuzaa jamii mwanamke ndo anaotuzalia maulama mwanamke ndo anaotuzalia viongozi wanawake ndo wanaotuzalia watu muhimu kwenye jamii kwa hiyo wanawake ni watu wa kutukuzwa kama Uislamu ulivyotukuza ukawanyanyua lakini sisi wanawake wetu sisi leo hii wana maajabu wanafuata fikra za maadui wa Uislamu waambia nyinyi mmetupwa umewekwa nyuma Uislamu hamtaki mshushe mtoe pumzi nataka mdidimie ndani wallahi hawa wadanganya warongo wala hawana haja nyinyi muendelee kabisa kabisa kwa sababu kila mmoja hapa duniani atafuta salama na moto ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal-hijara sote tutafuta hii tutafuta kinga na moto kwa hivyo wewe usiangalie nasiha za watu ambao kwamba wenye fikra zao wenye maisha yao ni hapa hapa duniani wakishakufa wa mchanga basi maana kuna watu ndio fikra yao mimi nitaishi nitakufa nitazikwa basi baada ya kuzikwa hafikiri lolote wewe kuwa mwanamke wa kufikiria maisha ya kaburini yatakuwa vipi na baada ya kufufuliwa kutakuwa vipi kuwa mwanamke kufikiria hesabu hizo siangalie masala dunia hapa mbele tu ah, ah, hii itapotea ukifanya hivi kwa hivyo yule anayekwambia uislamu nyinyi wafunga funga sana nyinyi waislamu mfunga funga sana mwambie la mwambie hivi Mola wangu aweza kunitia dhiki mimi kanifunga funga muulize swala bali wewe ndio unaweza kunifunga ukanisumbua lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni rahim biibadi Allah ndiye mwenye huruma na waja wake na yeye ndio mwenye kuwajua waja kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye dini yake amekupa cheo chake na haki zako zote ziko kwenye Uislamu ukiwacha hizo kitafuta za maadui shore yako nenda sasa kwa hivyo haya mwanamke adhulumiwa kupewa haki mwanamke mvipi asikiza hao jamaa kupewa haki mwanamke ni kwamba akitaka kujisikia kuwa mwanamume awe akitaka kutoka saa yote atoke akitaka kwenda tupu aende akijisikia kuwe mwanamke kuoa mwanamke mwenzake afanye mashaallah hizo ndo haki hii ndo fikra maadui wako maadui wenu nyinyi wanawake intabihu zundukeni kuweni kwenye dira ya maisha ya dunia ya maisha ya akhera si ya dunia waleeni watoto wenu wasichana wenu muwalee kwenye misingi ya sheria yetu sio misingi ya sheria za watu wengine ambao kwamba ni watu aada kwa hivyo msije watu wa kudanganywa danganywa kiharaka hivi ittaqullah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mjue kwamba kwenye uislamu ndiyo kunao izza ya mwanamke na heshima na ihtiram iko kwenye dini yetu ثانيا faida ya pili وفيه شفقة الأم على بناتها ولذلك فضل في ihsan من al حديث hadithi yaonesha namna gani huruma ya mama kwa watoto wake na ndio sababu akafadhilishwa kwenye wema kuliko baba ule sahaba aliulizwa katika watu yafani matende wema nani wa kwanza tumekwambia mamako mara tatu kisha ndo akamwambia babako hii ni kwenye kufanyiwa wema si kwamba ni mbora kuliko mume ha kwenye masala ya kufanyiwa bir mzazi utangulizwa mama kwa huruma yake angalia hapa hakula yeye amewalisha wane hakula yeye amewalisha wane bila shaka yaonesha huruma namna gani mama na ndio maana kwenye kufanywa wema yeye akatangulizwa kuliko baba na thalithan faida ya tatu wafihi anna man anfaqa ala bintain hadithi dalili kuonesha atakaye kuwalea wasichana wawili binti wawili kuanzia wawili yani akawapa chakula fa Eh, fa ahsana tarbiyatahunna akawalea vizuri kwenye tarbia ya Uislamu wazawajahunna mpaka akawaozesha kunna lahu hijaban minan nar hiyo ni sababu yake kuokoka na moto ataokoka na moto wa jahannam kesho akhi na hii ni fadhila kubwa mtume bali imekuja kwenye riwaya nyingine mtume alipoelezwa hichi kisa na Aisha baada kuelezwa hichi kisa kwamba yule mama aliyetende hakula aliwagawanyia watoto wake Mtume sallam kwenye riwaya nyingine alimwambia Aisha atajabina minha wewe washangazwa na kitendo chake humama kisha akamwambia Aisha walladhi nafsi biyadi inna Allah qad harramaha ala an-nar bitamratiha tilk inna Allah qad harramaha ala an-nar huyu mwanamke ambaye umeshangazwa na kitendo chake Allah amemharamishia moto haingii motoni bitamratiha tilka kwa ile tende yake moja aliowapawane ile ndio ilomfanya akaokoka kesho yake kuwafanyia ihsana watoto wake wawili kulimsaidia kuingia peponi kesho akaambia Allah amemharamishia moto huyo mwanamke kwa ile tamra ile tende moja tu ambao wewe utaidharau kumpa mwenzako tukua tende ifungua mudhini waweza kuidharau lakini wallahi ukija ukionyesha thawabu zake kesho akhira ukashtuka pengine huenda ulisahau ukachukua mbegu moja tendo ukampa mtu ukaona ah, hata ulisahau lakini kwa Allah haikusahulika atakuwekea sadaqa ile na atapata thawabu naam <clears throat> mwisho katika faida ya hadithi ambayo nitakomea hapo wafihi anna takhsis albanati bilihsan hadithi kuwahusu kufanya ihsani wasichana laysa khasum bihin hii haina maana ihsan kwenye watoto wako atakaofanyia watoto wako kike tu wa kiume usiwafanyie ah hadithi haiko kwenye maana hayo mbona basi nasema alifanya ihsani wasichana wawili eh utasema hivyo la haina maana kuhusiwa wasichana haina maana watoto wa kiume hata usiwafanyie ihsani wewe kama mama au baba la haina maana hiyo bali kule kuhusiwa watoto wa kike ni kuonesha sharafu sharafuhunna cheo chao kwamba wanawake kwenye Uislamu wameheshimika mpaka wametajwa wao hasa wa illa ihsani atakana kwa watoto wa kiume na wa kike lakini kuhusiwa kutajwa wa kike peke yao hii ni dalili ya kuonesha ihsani kwa wao yatakikana zaidi kuliko kwa watoto wa kiume kwa nini kwa sababu mwanamume ni kawi na nguvu anaweza kuchuma mwenyewe anaweza kutoka akachuma akakuangalia na mama mama na watoto lakini mtoto wa kike utamwambia nenda kachume jionilishe hapana haiwezekani lidhalika ndo sharia ikawa ikawataja wao kwa sababu ndo au la kuhurumiwa kuliko watoto wa kiume wazi kwa hivyo hadithi ina maana watoto wa kike ndo watakawatangulizwe kwenye masala ya nini <clears throat> ya ihsan kuliko watoto wa kiume kwa nini kwa sababu watoto wa kiume wanazo nguvu wana maarifa waweza kutoka wakawajibika hiyo ndo maana yake lakini haina maana kwamba mtoto wake wa kiume pia ati ndo mkorofishe tu msimbe la la juza wote wawili ni wafanyie ihsan tu katika ihsan yule mnyonge mdhaifu mtangulize zaidi kuliko ambaye ana nguvu ndo maana yake na yule yeye umemwangalia zaidi kwa sababu mdhaifa hadha rajul yani qawi hii ndo maana sheria kidogo ikawahusu wao kuwataja kuliko watoto wa kiume wa illa ihsani yatakikana malezi ya watoto wa kiume na watoto wa kike wote wawili wataka malezi mazuri wataka chakula kizuri wataka ihsani ya kutoka kwa wazazi wao kufanyiwa isipokuwa upande ya mabinti ndio mikokotezwa zaidi bibab ya udhaifu wa maumbile yao wachungwe zaidi kwa sababu ya dhaifu ya kimaumbile طيب تتكمي هابا كوني حديث يتانو إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر وهي مجاجة تتشكنها إن شاء الله